Денешна тема ја насловив како како стоиме со вистината. Како прашање. Го разбираме, мислам, прашање. Како стоиме со вистината? Па да, да, нормално, не барам. Дай Боже да е така. И тоа, за да видиме дали е така, ќе го разгледаме преку еден многу добро познат пример, кој што пример е запишен во последната глава од прва книга Цареви, 22 глава. Прва книга Цареви, 22 глава, познат пример, ќе видиме преку неколку од овие карактери кои што и личности кои што се срекаваат е, овде, како всушност си ние стоиме со вистината. Дали ни е мила вистината и да ја слушаме и да да биде составен дел од нашиот живот, или пак вистината боли, вистината е одбивна, не дай Боже да ја мразиме вистината. Знаете, денеска живееме во свет, не само денеска, во кој што вистината не е популарна. А кога тогаш, кажете ми, била популарна? Дали некојаш била вистината популарна? Тоа е и денеска ќе го видиме. За жал денеска луѓето сакаат да бидат лажани. Колку и да тоа чудно звучи, никој од нас лично не сака, ќе каже, нели? тоа фактите покажуваат нешто сосема спротивно. Еве да се запознаеме најнапред со ситуацијата во 22 глава книга, прва книга Цареви и со карактерите, односно личностите на, на луѓето кои што сте овде, овде спомнати. Значи, јас би кажал на почетокот дека Израел водел битки со арамејците, или со Арам, или со Сирија, и то многу често, меѓутоа, уште во првиот стих овде вели дека три години имало примирје. И не само примирје меѓу арамејците и Израел, туку и се случува примирје меѓу двете израелски царства, северното и јужното, односно меѓу двата цареви. Тогашниот цар на Северното царство Ахав, познатиот Ахав, и царот на Јужното царство Јосафот, кој што ни е познат како добар цар. Меѓутоа, ете, се случило да влезе во сојуз со добро познатиот зол, паднат, отпаднат цар од Северното царство Ахав. И тоа знаете како, ете, некој се случило да неговиот син го ожени со керка на Ахав и Езавела, и сега, знаете, која ќе се ородите со некого, <laughs> тие родбински врски понатаму делуваат. Еве што се случува, мирот владееше од првиот стик, читам, три години, немаше војна меѓу арамејците и Израел. Во третата година Јосафат, јудејскиот цар, го посети израелскиот цар. Значи, нормално е родините да се посетуваат, Царот на Израел им рече на своите дворјанци, че Ахав. Знаете дека Галатскиот рамот е наш? Да, Галатскиот рамот бил еден од познатите градови на прибежиште. Бил израелски, но во моментов под окупација. А вие, вели, не превземате ништо да го одземете од раците на арамејскиот цар. И потоа му рече на Јосафата. Сакаш ли да тргнеш со мене против галатскиот рамот? Што ќе прави кутрирот Јосафа? Рекол па, со други збори, исти народ сме. Зошто да не? Ке ти се прикучам, еве што вели. Јас сум како и ти, мојот народ како и твојот, моите коњи како и твоите. Нема разлика, одиме заедно. Но, за разлика од Ахав, Јосафат сакал најнапред да се посоветува со Господа. И добра идеја. Секојаш идејата да се посоветувате со Господа пред да направите некој голем чекор, и не само голем, току било што да правите во животот, било каква одлука да, да, да донесувате, треба да се посоветувате со Господа. Тоа е многу добра идеја. Јосафат рекол во петиот стих, му рече Јосафат на израелскиот цар, де посоветувај се најнапред со Господа па да видиме, дали е таа твоја идеја добра или не е. Пазите, Ахав само сакал едно. Сакал овој град да биде негов. Ништо друго не го интересирало. Сакал успех. Сакал да напредува. Кој од нас не сака успех? Кој од нас не сака да напредува? Но Јосефът вели, ајде првим да го запрашаме Господа за совет. И тогаш Израелскиот цар собра околу себе си 400 пророци и ги праша. Можам ли да завојувам против галатскиот рамот или да се откажам од тоа? Пајте, овие значи, се котеле буквално лажни пророци во Северното царство. Само две-три глави порано, што се случува на гората Кармил? 450. похол, Се уништени. Валови пророци. Сега овде нови 400. Ахав ги има. Како од джеб да ги вади? Ама не е ништо чудно и случајно, мислам, но такво, во таков еден отпад, буквално религијата е смената во Северното царство. Ти не му служат на вистинскиот Бог, туку на Вал, му се кланя на Вал. Ова се 400 лажни пророци и прашањето од Ахав до нив, а плюс тоа се платени, значи на платен список на царот. И што мислиш, што очекувате, што ќе му кажат? Тие знаат Ахав што сака. Ќе му кажат оно што сака да го слушне. И што велат? Тие одговорија. Оди, зашто Господ ќе ти го предаде во раците твои. Значи, во раците на царот. Ама Јосафат праша. Ама Јосафат знаел дека не станува збор овде за вистински Божи пророци. Вистинскиот Божи пророк поинако изгледа, поинако се однесува. Знаел. И вели, Јосафат Има ли тука уште некој господов пророк за да го прашам и него? Израелскиот цар му одговара на Јосафата. Има уште еден човек. Каква жалостна состава. Во која состава се нашол Божиот народ? Да има еден човек. Еден Божи пророк. Еден преку кого доаѓа Божиот глас. Ама еден. Наспроти, овде гледаме 400 лажни пророци кои што му ласкаат Нахав и му пророкуваат успех, кога всушност тој управно оди во пропаст. Баги, можеме да кажеме, века бил тврдоглав овој цар, затоа што предходно, од предходно не му дошла лекцијата, веројатно. Што се случило со неговите пророци, односно пророците на Вал. И сега повторно вели, што му вели сега Ахав на, на Јосафат? Има уште еден човек, значи преку кого би сме можеле да го прашаме Господа, ама не го поднесувам. Внимавајте, не го поднесувам. Како стои Ахав со вистината? Не ја поднесува. Ахав не ја поднесува вистината. Што не ја поднесува представникот на вистината, Божиот пророк. Има еден човек, ама не го поднесувам, зашто не ми пророкува ништо добро, туку само зло. Е па добро, што очекувате, ако паѓате од греф во греф и од зло во зло, одите, што очекувате, Господ, да ви ласка? Да ви пророкува добро, да ви рече супер, продолжи така. Секи биде окей. И тоа е, вели, Михеј, синот Емлин. А Јосафот рече, Царот нека не зборува така. Сепак, дај да го послушаме со други зборови и Михеј. Тогаш израелскиот цар повика еден дворјанец и му рече Побргу доведе го Михеј синот Емлин. Веројатно знаат каде е Михеј и него како да го вадат од джеп, буквално. Но знаете ли зошто? Предпоставувам, ова е предпоставка, дека Михеј бил во затвор. Михеј постојано бил во затвор. Само ќе го изваделе И повтор, повторно ќе го ставеле. Затоа што не знаел он добро ништо да каже. И го доведуваат. Израелскиот цар, јудејскиот цар Јосефат седеа, секој на својот престол. Пазите, тоа е цела значи, церемонија, сега тука се случува во свечени облики пред Самариската врата, а пророците пророкуваат пред нив. Овие 400. И еден од нив, од тие лажните, Хананиниот син Седекиј си направи железни рогови и рече, значи малку сликовито, да му го прикаже тоа на царот, да го охрабри, Господ зборува вака, со нив ќе ги набодеш сите арамејци доека не ги уништиш. Така и сите други пророци пророкува, говорејќи, оди против галатскиот рамот и ќе успееш, Господ ќе му го предаде во на царот, ќе биде твој. Колку убаво, кој, кој, кој не би сакал вакво нешто, ваква една подршка, како да е Ахав на митинг, како денешнија, и сите викаат, напред, напред, напред, ќе успееме. Секако, сигурно ќе успееме. И сега што се случува? Гласникот кој отиде 13 стиг да оповика Михи му рече, не сите пророци сложно му пророкуваат добро на царот, Ти вели зборува и ти како еден од нив и проречи му успех. Немој да ја растори забавата. Ти се молам. Има и ти да кажеш, дека ќе успе Ахав. И сега внимавајте 14 стих. Сега овде гледаме како Михеј стои со вистината. Што вели Михеј? Михеј му одговори, живиот ми Господ, живи ми Бога. <laughs> Што викаме, нели така? Живиот ми Господ ќе го зборувам оно што Господ ќе ми укаже. Без оглед на последиците. Михе е спремен и во затвор да отиде, Михе е спремен и главата да ја изгуби заради вистината. А вистината е тоа, Господ што ќе го каже, тоа е вистината. Се друго е лага. Че значи, како стои Михе со вистината? Ова е многу позитивен пример од ова цела ситуација. <clears throat> И сега доаѓа Михеј, кога дојде пред царот, царот го праше, Михеј, да тргнам ли во војна против галатскиот рамот и да се откажам од тоа? Михеј одговара, целиот негов одговор е полн со сарказм. Сушност, Михеј му го кажува на царот оно што тој сака да го слушне. И му вели, појди, ќе успееш, ако множам многу добро, <laughs> мислам добро да го имитирам тоа, како го кажал на кој начин, јутоа било саркастично. Ојди ќе успееш, Господ ќе ти го предаде во твоите раце. Значи, Давидом ќе кажете, а овој го послушал изгледа гласникот, па ајде да не испадне расторечна забава, ќе го каже и тој. Она позитивното, доброто. Ама царот му рече, <laughs> Ахав добро си го поздавал, Михеја. Ахав што му вели на Михеј? <clears throat> Колку пати ќе те законувам за да ми ја кажеш само вистината во Господово име? Кажи ми вистината. Добро, Ахав, знае ли што е вистината? Како стои Ахав со вистината? На Ахава му е одвратен Михеј, одврата му е секоја вест што ќе ја слушна од Михеј. И сега знае дека овој се исмева. Е саркастичен и му вели колку пати те заколувам да ми ја кажеш вистината и само вистината. Тогаш Михеј, е тогаш Михеј, и кажува вистината. Нормално, дека не сакал ни да ја сокрие, Го гледам сиот Израел распрснат по горите како стадо без пастир. И Господ вели, немаат веќе господар. Нека се вратат во мир дома. Со други избори, Михеј пророкува пораз. Михеј пророкува дека господарот, царот, има да го нема. Со други избори. се поставува прашањето овде Ахав, дали на вистина сака да ја знае вистината, за да ја следи, или пак онако од радозналост. Знаете, денеска луѓе има, има многу кои што, ете, сакат да слушнат чисто нова информација. Пазите, вистината не е само една нова информација покрај сите други, <clears throat> да кажам, денеска што стигаат овие електронски медиуми и како уште не, кои што всушност не се информации, туку повеќето од нив се чисти дезинформации, има за цел <clears throat> да не изманипулираат и да не заведат. И како ние стоиме во вистината, и односно со, со вистината е од многу важно значење. Од тоа зависи нашата вечна судбина всушност. Ке видиме и зошто. И пазите, во целата оваа ситуација, наспроти овие 400, е, вака, прашање. Ахав смета дека Михеј го мрази, него позатоа му пророкува само зло. Дали е тоа вистина? Дали овие 400 го сакаат цар? Или сакаат само да се дограбаат до паричките или до, може и до некоја повишица или така тоа. По овој седеки што ставил таму рогови, па не знам, изиграва нешто. Веројатно сака нешто да му се плюс допадне на царот за да ете добие некоја позиција во суштина, Михеј нема е непријател на Ахав, туку му е единствениот пријател, можеме да кажеме овде. Замисли сега, вие сте тргнали некаде со ваш пријател и тој се напил малку повеќе и сега се качува сака тој да ја вози колата. И вие му велите, не, јас ке ја возам. Го вреѓате со тоа или всушност му покажувате дека сте му вистински пријатели? Мислите доброто на него, за него. Или ке си ќутите може и нема да се качите вие во колата, ќе го спратите он само. <clears throat> Че значи, Михај не мој непријател, како што и Илија не му бил непријател на Ахав. Камо Ахав своето владење да го водел според она што го слушал и добивал како совети укори од Илија и во случајот од Михе, Камо да било така? Но Ахав веројатно не ја научил лекцијата. Да само посетиме во 21 глава, предходната, Каква е средбата меѓу Илија и Ахав? Секјавате кога Језавела ќе го подготви онај специјален план како да му се земе на лозето на Навутеј и Навутеј да го каменува, да го уништат. И Господ го прака, праке Илија да се сретне со Ахава и при таа средба во 20 глава, значи од 20, 20 стих од 21 глава, се извинувам. Ахав му рече на Илија, се среќаваа, значи. Види што му вели Ахав на Илија. Ме најде ли непријател мој? Ахав смета дека Илија е негов непријател, затоа што не знае ништо добро да каже, а не си ја гледа состојбата во која што е. Тој смета исто и за Михе, дека Михе е мој непријател. Како стоиме со вистината? Ние. Погледнете еден стик, држите овде прст, погледнете ја во Галатјаните 4.16. Што ви вели Павле на Галатјаните во една прилика? Галатјаните 4.16. Галатјаните 4.16. Дали ви станав непријател затоа што ви ја зборувам вистината? Ви прашувам. Имаме проблем И ние не стоиме добро со вистината, доколку некој кој што ние кажува вистината ни станува непријател, омрзнат, не може да го поднесеме, како што Ахав не може да го поднесе Михи. И во овој случај гледаме како и во многу библиски извештаи дека вистината не е популарна. Вистината во овој случај ја зборува само еден, и тоа затворник – оној кој што поради тоа што го зборува, мора да лежи в затвор. А мноштвото, кажуваат, успех, успех, ласкаат, само добри зборови слушате од нивност. Вистината не е популарна, никогаш не била, нити пак денеска е популарна. Дали заблежуваме од овој случај дека не е важно колку ми навелат за нешто дека е така, 400 рекле души, оди ќе успееш. Не е важно колку деноминации денеска веруваат во нешто, дека е така, ако тоа не е така. Не е важно. Може да бидат стотици и илјадници. <clears throat> Ахав неверојатно продолжил со таа своја тврдоглавост. Непосредно пред неколку значи, глави и го имало она искуство со Илија и Кармел, каде што били уништени 450 лажни валови пророци, сега има повторно 400 нови кои што му велат ќе успееш и тој убаво му е, му годи, ќе успее. Се надева постојано на успех. Да продолжиме со читањето на текстот во 22 глава. И откако Михај му кажал дека нема веќе да, не, да има господар, ќе се вратат сите во мир дома, 18 стих вели, тогаш израелскиот цар му рече на Јосафата, Ахав му се светува на Јосафата и му вели, нели ти реков? Ете, тој не знае ништо друго да каже. Само зло. Нели ти реков дека нема да ми пророче добро, туку зло? А Михе рече, е се овде, ове, ова го сваќаме и треба да го сватиме како една алегорија. Ова е фигуративен речник ова јазик. Меѓутоа, токму во ова парче од Библијата, во овој дел, ќе го извлечем оно што е клучно ми се чини за оваа денешна порака. Зборува во алегорија, Михеј кажува дека има визија и вели, затоа чуј го Господовото Слово, го видов Господа каде седи на својот престол, а сета небеска војска му стоеше одесно и одлево. И Господ праша, кој ќе го заведе Ахава за да отиде и да падне во Галатскиот рамот? Да загине, други Едниот рече ова, другиот она. Од самиот текст да забележуваме дека е алегорија, не може да биде вака. Како што не може спасените да, да бидат во Аврамовата пазува, или како беше таму? Тогаш еден дух влезе и застана пред Господа. Јас рече ќе го, ќе, ќе го заведам. Господ го праша како. Тој одговори ќе излезам и ќе бидам лажлив дух во устите на сите негови пророци. Господ рече, ти ќе го заведеш и ќе успееш. Оди и направи така. Михеј, за да не биде многу директен, кажал, кажал значи, како што кажал, фигуративно зборува овде, се изразува, сакајќи да каже, сите овие 400 тебе те лажат. Единствениот кој што говори вистината сум јас. Но овде е токму онаа поука и клучното нешто кое што треба да го извлечеме денеска за секој од нас и да со тој ќе одговориме на прашањето како ние стоиме со вистината. Може ли Господ да прати дух заводнички, да, да не заведе? може да дозволи. Дали ова ме подсетува на еден текст кој што се поврзува директно со последното време, времето во кој што живееме. Подори па поврзано со односно директно поврзано со антихристот, појавата на антихристот. Се ви текне на текст тако. Второ послание до Солуњаните. Второ послание до Солуњаните втора глава. Што има овде оваа глава? Не треба ние сите да знаеме појавата до, а, за второто Христо доаѓање вели овде насловот и за антихристот. Да ги читаме сега 11 и 12 стих. И затоа Бог ќе им испрати заблудна дејност или сила на заблуда, вели другиот превод, за да и веруваат на лагата Господ тоа не го сака. Ама тој тоа го прави, односно го дозволува. И вели, та да бидат осудени сите кои не поверуваа на вистината, а имаа задоволство во неправдата. <clears throat> Зошто Господ тоа го прави, односно го дозволува? Ево го клучот и одговорот. Десетиот стих е одговорот. Намерно го прочитам. Вториот дел од десетиот стих. Зашто не ја примија љубовта кон вистината. Затоа Господ дозволува да бидеме заведени. И денеска, постои ли опасност ние да бидеме заведени? На било кој начин. Ако не ја любиме вистината, ако немаме љубов кон вистината, ите како можеме да бидеме заведени? Тоа е клучот. Не само ја исповедаме, е, знаеме ние, се живо и диво знаеме. Само сме за на квиз. Нема што не знаеме од вистината, ама дали имаме љубов кон вистината? Пазите, вистината не е нешто, вистината е личност. Исус Христос е вистината, патот, животот. Ако ние ја менаме таа заедница, таа врска, значи ако не ја сакаме, ако не ја љубиме вистината, тоаш Господ може да дозволи да бидеме заведени многу лесно. А во последно време во кое што живееме, и те како гјавол се служи со разно разни средства за да не заведе. За да ги заведе кој можно и избраните. Значи не е прашање до мојот интелект, колку ја ја разбирам, колку сум ја сватил вистината, не, е току дали ја љубам вистината. Тоа е клучно. Ахав очигледно не да не ја љубил, не да не ја сакал, току одвратно му било вистина. Одвратен му бил Михеј и Илија, ги сметал за непријатели. И сега, откако се послужил со овој фигуративен речник, се во 23 стих Михеј е отворен, не дека сакал да се скрие. Еве, така е. Господ стави лажлив дух в устата на сите овие твои пророци, ама Господ ти навестува зло. Че нема да успееш. Сите овие тебе те лажат. Ама Ахав не стои добро со вистината. Нема ни битна вистината и затоа и нема ни да го послуша Михеја. како и предходно што не го слушал, па нити пак Илија го слушал. И тогаш Хананиниот син се деки, оној со роговите предходно се налютил. Па сега да ви кажа некој да вие лажете, вие не зборувате ќе се налютите и вие. И што вели, му пристапи, го удри Михија по образот и рече, зар Господови дух ме напуштил мене за да зборува со тебе? <laughs> Сведоци сме на ова нешто често пати. Господ преку тебе зборува? Мајде. Сак се да кажеш преку мене не зборува, преку тебе зборува. Кој си па ти? Е, тука е клучно повторно она. Каков е нашиот однос? Како стоиме со вистината? Дали имаме љубовта кон вистината? Дали го љубиме Господа? Тоа секи не биде откриено. Ке имаме цела вистина, ќе знаеме дали некој не лаже или не. И ми ќе му одговарам на седеки, ќе видиш во оној ден, која ќе бегаш од соба во соба за да се скриеш. Ќе видиш, почекај. Ќе видиш. Ако не веруваш. Тогаш израелскиот цар нареди. И Ахав е бесен, знаел, очекувал дека се тоа ќе се случи, па уште и да ги навредува неговите пророци вака. Не, не може да дозволи. Фатете го Михија, одведете им го на градскиот заповедник Амон и на царскиот син Јоас, речете им цар, вели вака, фрлете го овој во темница и држете го на суф леп и вода, доека не се вратам срекно. Тој уште верува дека ќе постигне успех. И Михе му вели и тоа на цел глас колку што може да го слушнат сите. Што вели? Ако навистина се вратиш во мир, тоа Господ не зборуваше преку мене. И тоа ќе биде доказ преку кого зборуваше Господ. И вели и додаде, чујте сите луѓе. Викал на цел глас колку што може. Значи, Михеј тешко си поминал. Знаете, самиот Исус вели, тешко вам, ако зборуваат се ако добро зборуваат за вас. Зошто така им правеа на, на лажните пророци. Вистината не е популарна. Треба да любите, за да ја прифатите. Инаку, и сега е интересно а, што се случува на бојното поле. Дали сега Михе е тој кој што ја кажал вистината или Израелскиот цар јудејскиот цар Јосафот тргнаа против галатскиот рамот, 29 стих. Израелскиот цар му рече на Јосафот. <laughs> Како да го разбереме ова? Ахав му вели на Јосафа, знаеш што? Јас ке се пресовлечам, нема да бидам во царство, царска облека, а ти биди си, остани си така, во царска облека. Ако одите од зло во зло, ако паѓете од грев во грев, и Бог постојано ве предупредува, и ви пророкува зло, односно неуспех, можете ли вие тоа некако да го избегнете? Рахав сакал на некој начин, значи предпазливо, се да направи се што стои до него за да ја избегне својата судбина. Значи, ем не му верува на Михе го фрли во затвор, ма ем, што викаме, го јаде јанзата. Сепак, не му е мирна и чиста совеста, туку му вели на Јосафот, значи сега ќе направам јас еден план, си вели ти остане си во царска облека, знае дека ќе го бара токму царот, а јас ке се облечам во обична облека и си вели така, веројатно, ќе ја избегнам својата судбина под наводници. Ако вие ја мразите вистината, ако одите против вистината, ако не сакате да ја слушнете вистината, ако, ако се дигате против Бога, не можете да избегнете на казната Божија. Не можете. Што сакате да правите? И, а Јосафат е веројатно толку наивен овде, што го прифаќа и ова. Израелскиот цар се пресоблече и тргна во бој. 31 стих. Армейскиот цар и минареди на заповедниците на војните коли не напајете ни на мал, ни на голем, тука единствено на израелскиот цар. Виде како си оди поред оно што треба да се исполни од Господа. Сите трупи буквално се насочени кон царот израелски, Не го треба главата да му се скине и готово. После ќе падне моралот, цела војска, ќе се предаде, ќе изгубат. А Ахав мисли дека некако ќе го преиначи пророштвото. Кога заповедниците на бојните коли го здогледаа, Јосафата рекоа, тоа е израелскиот цар, и тргнаа во бој кон него. А Јосафат извика. Што мисли, што, што правил Јосафат овде? Сватил што е работата и Јосафат вели извика. Овде не е баш целосен од меѓутоа да отвориме сега за момент во втора книга Летописи или Дневник, значи на, на напред, во 18 глава, втора книга, втора книга Летописи или Дневник, во 18 глава, да видиме што правил Јосафат, 31 стих, 18 глава, втора книга, книга Дневник. 18.31 Кога заповедниците на бојните коли го здогледаа Јосафата, рекоа, Тоа е израелскиот цар и тргнаа против него да удрат, но Јосафат извика за помош, та Господ му помогна и го одврати од него. Јосафат на цел глас се молил на Господа. Извикал, може би слично како Петар, Господе помагај, како кога тонел во, во водите. И Господ го спасил. Господ му бил милостив, се уште имало милост за Јосафат. Ама за жал немало за Ахав. Ахав ги поминал сите граници. И Господ му поминал и вели 33 стих овде во 22 глава Цареви се вракеме, кога заповедниците на бојните коли видува дека тоа не е израелскиот цар, се свртеа од него. И 34 стих, еве како не се бега од Божијата казна. Еден без размислување, значи онака ние велиме од кутура. Не знам, знаете што? Ако постои тој израз меѓу скопјаните. Од кутура, од прилика, без размислување, го оптегна лакот и го погоди со стрелот израелскиот цар меѓу наборницата на појасот и оклопот. Може би единственото место каде што немал заштита. Е, сега да пресметаме математички, <laughs> нема да се бавиме со тоа, меѓутоа, која е веројатноста да Ете така, од прилика, джитнете една стрела и таа токму ја погоди вистинската цел. Кој ја водел оваа стрела? Самиот Бог ја водел Знаете како оние ракети денески што ги има, што се наведувани, како ги викаат, не знам, таму и нема промашена целта. Така и оваа, била наведувана и водена од Господа. И интересно е ова, за мене е интересно како тоа го погодила меѓу наборницата на појасот и оклопот. Да отвориме за момент во Ефесијаните 6 глава. Се секјавате на она што Павле овде ни го кажува, дека за да се одржиме во тешки времења, што треба да се облечеме во целиот во целото Божие оружје, да го земеме, значи, целото Божие оружје на себе, за да се одржиме. Ефесијаните 6 глава. Како стоја Лахав со вистината? Никакво, значи. Ја мразал вистината. Јас ќе кажам, го немал опасачот, вистинскиот опасач. Што вели во шеста глава Павле од 13 стих, затоа земете го сето Божие оружје, за да можете да се браните во лош ден и докато ќе свршите се, да се одржите. И така стоите цврсто препашани со вистината преку бедрата. Знаеме ние кои што сме биле во војска, што значи опасачот. Тој држи се буквално. Целата ваша облека, тука се и бомбите се закачуваат. Све е поврзано тука. Пушка, пушката добро. Односно, да, пиштол. Многу битен дел. Значи што вели Павле? Препашани со вистината преку бедрата. Ахав ја немал таа вистина. Ахав ја мразел таа вистина. И токму тука бил погоден, затоа што немал никаква заштита. И не само вистината што е заштита, односно овде вели дека верата е штитот, е 17 стих, ако читаме земете го и шлемот на спасението и мечот на духот, не се извинувам, 16. При се тоа земете го штитот на верата со кога можете да ги угаснете сите огнени стрели на нечестивиот. Нема, нема вера ако нема вистина, ако не сакате вистината. Вистинската вера е она која што се подпира на вистината, која што верува во, во вистината. Ви може да верувате во разни лаги и тоа е некој вид на вера, меѓутоа не е таа спасоносна вера. И сега да отвориме 91 псалм. Овде уште по-убаво псалмистот ни кажува како Ахав, како сите ние би можеле да бидеме безбедни на сите тие стрели што гјаволот секојдневно не ги упатува. 91 псалм, целиот ја прочитаме. Ти кој живееш под покривот на Севишниот, што се одмараш во сенката на Седржителот, речи му на Господа. Прибежиште моје, тврдино моја, Боже мој, на кого се надевам. Зоел Ахав не се надевал на Господа. Зошто тој ке те ослободи од примката на ловецот, од гибелниот помор. Ке те заштити со своите крилја и ке се засоднеш под неговите крила, крила. Неговата вистина е штит и закрила. Меѓутоа Ахав никако не стоел со вистината. Тој ја мразил вестината. Тој сакал да слуша лага, буквално, да биде лажан, да, биде, да му биде ласкано, да слуша само за успеси, да слуша само добри зборови, добри нешта. Денеска имате еден куп евангелизатори, проповедници, кои што ласкаат, зборуваат се убави нешта и токму тие се најпопуларните. Па не е ништо случайно. Зборувате вистината, Вистина да нема врска, никаква заедничка поврзаност со популарност. Затоа што никогаш не е популярна. Значи, ке те заштити со своите крила и ке се заслужиш по неговите крила, неговата вистина е штит и закрила. Овде Павле вели во Ефесијаните, верата е штитот, овде вистината е штитот. Едно со друго идат. Не ке се боиш од ноќен страв, нито од стрелата што лета дење. Па не знам кај и да лета. Нема да се боиш. Не ти може ништо. Ни од поморот што се подкраднува во темнина, ни од гибелта што опустува наплане, и нека паѓаат илјади покрај тебе, десетици илјади до твојата десница, но до тебе нема да се приближи. А замисли си, ај сега споредете го ова со случајот на Ахав случајно некој оптегнал таму една стрела и токму него го погаѓа. А овде вели, ако вистината е ваш штит, заштита, ако се надевате на Господа, ако ја любите вистината, и лјадници ќе паѓаат покрај вас, до вас нема да се допре. И не само до вас, вели подосна и до, еве што вели. Само што погледнеш со окото, веќе ќе ја видиш платата на грешниците. Зашто Господ е твое засолниште, го избра се вишно за своја закрва. Нема да те најде несреќата, неволјата, нема да се приближи до твојот шатор. И до твоето семејство, до твојот дом нема да се приближи неволјата. Зошто им заповеда на своите ангели да те чуваат на сите твои патишта? патишта? Ке те носат на раце за да не се сопнеш на камен. Со новата ќе газиш лав и лутица, ќе ги сгазиш лавчето и змијата. Ќе го избавам зашто ме љуби. Внимавајте на зборовите. Ќе го избавам зашто ме љуби. Ќе го закривам зашто го познава моето име, ќе ме повика и јас ќе го услишам, со него ќе бидам во неволја, ќе го спасам и ќе го прославам, ќе го наситам со многу денови, ќе му, ќе му го покажам моето спасение. Што е клучот, драги браки и сестри? Која е клучната поента која што треба да извлечеме денеска? Како стоиме со вистината беше прашањето. Ако ние вистината не ја љубиме, ние сме потенцијално веќе заведени. Од еден куп лаги денеска во светот. Само тоа може да не спаси и да не избави. Вистината е наш штит, наша закрила. Затоа треба многу повеќе време да поминуваме со Божјата реч. Тоа е вистината, пренесена на хартија од нашиот Господ. Тоа е писмо, писмо Негово до нас, свето писмо. А лагата оди само во пропаст. Видовме случајот на Ахав. Чи значи, видовме повеќе ликови овде. Јосафот, кој што подпаднал, ете по тие родбински врски на некој начин, направил компромис, едно, еден несвет сојуз со еден паднат цар, кој што му се клани на Ваал. И тоа има своја порака. Да, треба да сведочиме. Ама не треба многу-многу дружење со тие кои што му се кланјат на Ваал, кои што му се кланјат на друг Бог. Затоа што ако ние вистински не ја любиме вистината, ќе бидеме заведени од истите тие. И рековме дека вистината не е ништо имагинарно, тоа е нашиот Господ Исус. Само да се посетиме на Пилат. Пилат имал средба, директна средба со вистината. Секјавате во неговата судница што му вели на Исуса? Но после прашање, што е вистината? Ахав, и он сакал да знае, да, кажи ми ја вистината му, на Михи. Вистината стоела пред него. Со раци со нозе, со трнли венес на главата. Исус е вистината. Меѓутоа, тој не ја сакал вистината. Не ја любил вистината, сакал нешто повеќе од тоа, од вистината. Што сакал? Подхлекнал на мноштвото, Распни го, распни го. Сакал да си го задржи столчето, позицијата, популарноста, власта да си ја задржи. Не може и тоа и тоа. Вистината не е популарна. Вистината нема столче. Ни тоа во Ватикан не е тоа столче на кое што седи има некоја власт. Не, вистината е погазена. Вистината е омразена, вистината не ја сакаат луѓето. За жал. Зато што не ја сакаат, немаат љубов кон Господа. Единствен наш спас е ако ја љубиме вистината, ако ја љубиме Господа. Во, од овој пример што го разгледавме, Михеј е токму примерот за нас. Да се подсетиме. Михеј стоел цврсто до вистината. Без оглед на тоа што <clears throat> ќе заврши во затвор, а може би ќе и ќе го нема ќе биде убиен. Ако ја любите вистината, така и вие ќе стоите со вистината, ќе се држите до вистината. Нека Господ ни помогне да на вистина ја имаме, ја любиме и ја проповедаме на овој изгубен свет. Нека му е слава на Бога, уште една шамина.